Al die koningswees van die Jordaanrivier het gehoor wat gebeur het. Die konings het gewoon in die bergen en in die lawe veld en langs die groot seder tot teen die Jobanonberg. Hulle was de konings van die Jetite, die Amorite, die Kanaanite, die Veresite, die Jewite en die Jebusite. Die konings het bij mekaar gekom om saam oorlog te maak teen Joosja en die Israëlieten. Die mensen wat in die stad geongewoon het, het gehoor wat Joshua gedoen het met die stede Jericho en Ai. Hulle maak toe self een slim plan. Hulle het besluit om te maak of hulle boodskappers is. Hulle het ou saalkleekies geneem vir hulle donkies, en ou wijnzakken wat geskeer het en wat hulle toegebind het. Hulle het ou sandale aangetrek wat hulle reggemaak het, en hulle het ou kleren gedra. Hulle padkos was droge krummels. Hulle het na Joshua toegegaan in die kamp bij Gilgal en hulle het vir hom in die leiers van die Israëlieten gesê, Ons kom van een verre land, en nou moet julle ooreenkomst maak met ons. Die leiers van die Israëlieten het vir die Heewitte gesê, Julle woon miskien hier na by ons, en dan kan ons nie een ooreenkomst maak met julle nie. Hulle sê toe vir Joshua, ons sal vir julle werk. Joshua vroeg toe, wie is julle en van waar kom julle? Hulle het vir hom gesê, ons kom van een baie ver land. Maar ons het die naam van jou God die Heere gehoor, en ons het gehoor van alles wat hij in Egypte gedoen het. Ons het ook gehoor van alles wat hij gedoen het aan die twee konings van die Amorite oos van die Jordaan rivier, koning Seon van Gespon en koning Och van Basan. Och het in Astarot gewoon, ons leiers en al die mensen in ons land het voor ons gesê, Jullie moet Patkos saam neem en jullie moet na die Israëlieter toe gaan en vir hulle sê, ons wil voor jullie werk, daarom moet jullie een ooreenkomst maken met ons. Kijk ons brood, dit was warm toen ons dit uit ons huise saamgeneem het en na jullie toegekom het, en kijk, nou is dit droge krummels. Hier die wijnzakken was niet toe ons hulle volgemaak het, en kijk, hulle het gebaars. En hier is ons kleren en ons sandale, hulle het uitgeword op die lang pad waar ons geloop het. Die Israëlieten het van die pad koos geëet, maar hulle het nie vir die Heere gevra wat hulle vir die boodskappers moet sê nie. Joshua het vrede gemaakt met die gehoon mense, hy het een ooreenkomst gemaakt met hulle en gesê dat hy hulle nie sal doodmaak nie. Die leiers van die volksvergadering het dit beloof en hulle het gesê die Heere is die getuie. Maar drie dagen nadat hulle die ooreenkomst gemaakt het, het hulle gehoor dat dit mensen is wat baie nabij woont. Toen de Israëlieten verder gaan, het hulle op die derde dag bij die steden van die Geon mensen gekomen. Die steden was Geon, Kefira, Beerot en Kiryat Yearim, maar de Israëlieten het niet die Geon mensen doodgemaak nie, van die leiders van die volksvergadering het beloof dat hulle dit niet zal doen nie, en hulle het gesê die Heere, die God van Israël, is die getuie. Die hele volksvergadering het hulle leiders beskuldig, maar al die leiders het vir hulle gesê, ons het zelf vir hulle beloof dat ons hulle nie sal doodmaak nie en ons het gesê die Heere, die God van Israël, is die getuie. Daarom kan ons hulle nie nou aanval nie. Ons moet doen wat ons beloof het, ons moet hulle laat leven. Als ons dit niet doen nie, dan zal die Heere kwaad word voor ons, want ons het beloof en ons het gesê hy is die getuie. Die leiers het vir die Israëlieten gesê hulle moet die gauw mense laat leven. Maar die gaon mensen moes van toe af kap en water skep voor al die Israëlieten. Die leiers het vir hulle gesê hulle moet dit doen. Joshua het die gaon mensen geroep en hij het vir hulle gesê, julle woon hier nabij ons. Hoekom het julle ons bedrieg? Hoekom het julle vir ons gesê julle woon baie ver van ons? Daarom vervloek ek julle nou. Julle sal altijd slawe moet wees. Julle sal die hout moet kap en die water moet skep voor die tempel van mijn God. Die geon mense sê toe vir Josia, ons het dit gedoen omdat ons gehoor het dat jou God die Heere vir sy dienaar Mooses gesê het dat hij die hele land vir julle gee en dat hij allemaal in die land sal doodmaak om plek te maak vir julle. Toe ons dit hoor, het ons baie bang geword. Ons was bang dat julle ons sal doodmaak, daarom het ons hier die ding gedoen. Hier is ons nou, je kan met ons doen wat je besluit. Joshua het toe dit gedoen, Hij het gekeer zodat so die Israëlieten niet die gewoon mensen doet mag niet, maar hij het gezegd die gewoon mensen moet vandaar die dag afhoudkap en water skep voor al die Israëlieten en voor die altaar van die Heere. Hulle moest dit doen op die plek waar die Heere zal kies. Hulle doen dit nou nog.